Rămâi gata, tânărfată, rămâi gata, tânărfată, să ne dai cinstea frumoasă, să ne dai cinstea frumoasă, și un pălat de grâu curatul, și un pălat de grâu curatul, de la Dumnezeu lăsatul, de la Dumnezeu lăsatul, nici mai mare micu, nici mai mare, nici mai micu, carotila, de la plugu, carotila, de la plugu, rămâi gazdă, sănătoasă, pentru un an mai veseloasă, să ne dai cinstea frumoasă, să ne dai cinstea frumoasă, și-o din, de, de, de, de, și drumul ți